bon, biltzak nagusi uh, edera, bon, uh, pundu bat egin du, eben, uh, eh, sormarka egin sormarka beti emendatzen ari, uh, gasena sormarkakoak saltzen dira, beti girotak egio eta sentzu honian doa gure uh, sormarka. Mm. Eta baldintzak hor sumaitek dudan ezartzen duti eta beti badia, bena iduia la gehuago eta gutiago, beltzak nausien hola eranik izan da? <laughs> Biltzak nagusien hala erganik izan da, nahan bon, uh, halaike ben, uh, laborarien parte bat ben, etzen hemen, bon, uh, denek badakite ben, aurten ben, lista bat bezik etzela, ben, FDS-atik nehore etzela biltzaketan, nik domai jatzen dut, laborari gaztiak sustut ez dira gehio elgar mintzatzen. Eta lehen gauza da, eh, ben, mahi baten ingurian ezakzia bisindikatak, Sormarka ez da esta ez da FDSOena, denena da sok marka hau, eta denek elgarretatu behaute memento batez. Ez du FDSOak soa eugani garrazoin gauza guzien mena ölbek ere ez, eta mahi baten ingurian beharko dute egun batez laborari gaztek, bisindikatekoek elgarretatu eta geruari buruz elgarrekin elaka hasi. Horrek eran ahidu leheneko gerla txipiak bazterutzi? Me leheno ere izan dira gerlak, mena leheno beti halaike ben, amintzatzen ginen, eta halaike nik erten aldut hamar urtez lanian ahizan izala ölberekin, bena etzen beti haize, benan beti ben, hatz, halaike ba, pundu batzun gainean beden ados jartzen ginen, eta nik eh, egun domai jatzen mitoan duan gauza bakarra hori da laborari gaztiak, bisindikatekoak ez dira gehiago elgarrekin mintzatzen. Hotsa, da migar din bazter egoitia zata? ez dut uste, behar luzaz, hola, uh, eh, hola segitzen alko dela ez. Beharko dute elgarretatu, edo bestelez behiz gerlak piztuko dira, eta ez da hori gauza ona izanen, eta uh, nako. Ordian, sormarka ikusi dugu guano arauak uh, eh, eh, sormarkan eh, zorostuko diela, uh, bada, zen eta horrek presentatuik izan behita, unguamen saileko uh, funtsian uh, bai, arau berri zumait, akitaniek plantan ezaiko diana, eta zer diok hor, hortaza? Bon, hortan erra merda, halaike ez diela sormarka galdeiten gauza horiek, mena regioniak. Eta regioniak badu eben handi ambizione handi bat, 2008 hamar hor reko nahi ditu edo ehun haindako latonoi laborariak nahi ditu edo bio sailan edo hvo 3 hot valor environnemental hortan. Bon, uh, ambizione haundia da, behar da ikusi ja, laborariek gauza horiek tan heltzen halko dienez. Biologikoa badakigu eben eh emendatzen nahi dela, ez hein orta hartio, eta beste gauza hori, haute valeur environnement mental hori. Ardi sailan egin ditu testo batzu eta ez dira denak pasatzen ahalko eta 2008 amaga ipatzen du, du benan egana dute ere eben, bastimenduak edo ardiesteko masinat ezartzen bali mauzu helduen oktetik hat dia gauza hori galdeiten ahalko ditu regioniak. Odean gu kasuinen du, eben, gauza horiek eben, ez dut uste hoi fite ezartzen aldila lekian gauza horiek uh, ondoko urtetan.